يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا enyi mlioamini mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi wa kumdhukuru وسبحوه بكره واصيلا na mtakaseni asubuhi na jioni. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور Wakana bilmu'minina rahima, yeye na malaika wake ndio wanakurehemuni ili kukutoweni gizani mwende kwenye nuru, naye ni mwenye kuwarehemu waumini. tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima, maamkiano yao siku ya kukutana naye yatakuwa salama na amewaandalia malipo ya ukarimu. Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, ewe nabii, hakika sisi tumekutuma uwe shahidi na mbashiri na mwonyaji wadaian ila Allah biidhnihi wa sirajan munira na muhitaji kumwendea Mwenyezi Mungu kwa idhini yake na taa yenye kutoa nuru. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا Na wabashiria waumini ya kwamba wana fadhila kubwa inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله wakafa billahi wakila, wala usiwatie makafiri na wanafik, na usijali udhia wao, nawe mtegemee Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mtegemewa. Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا Enyi mlioamini, mkiwaoa wanawake waumini kisha mkawapa talaka kabla ya kuwagusa, basi hamna eda juu yao mtakayoihisabu. Basi wapeni cha kuwaliwaza na muawache kwa kuachana kwa wema.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 akitaka kumoa na halali kwako wewe tu si kwa waumini wengine sisi tunajua tuliowafaridhia wao katika wake zao na wanawake iliyowamiliki mikono yao ya kulia ili isiwe dhiki kwao Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Turji man tashau minhunna wa tu'wi ilayka man tashau. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا Unaweza kuakhirisha zamu kwa umtakaye katika wao na umsogeze umtakaye na kama ukimtaka yule uliyemtenga basi vibaya kwako kufanya hivi kutapelekea yaburudike macho yao wala wasihuzunike na wawe radhi juu ya kile unachowapa wao wote na Mwenyezi Mungu anajua aliyomo moyoni mwenu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma la yahillu lakan nisaa min ba'du wala an تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا Baada ya hawa hakuhalaliki wewe wanawake wengine wala kuwabadilisha kwa wake wengine ingawa uzuri wao ukikupendeza isipokuwa yule uliyemmiliki kwa mkono wako wa kulia na Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Enyi ambao mmeamini msifuni Mwenyezi Mungu kwa namna mbalimbali za sifa na mfanye hayo kwa wingi, na mtakaseni, na kila kisichokuwa laiki yae mwanzo wa mchana na mwisho wake. Na yeye ndiye aliyekuahidini kukupeni rehema yake na upole wake, na malaika wake wanakuombeni mafira na uongofu, ili Mwenyezi Mungu akutoeni kwenye giza la ukafiri na upotovu, mwende kwenye nuru na utifu. Na Mwenyezi Mungu hakika ni mkuu wa kuwarehemu waumini. Mamkio yao siku watakapokutana naye ni amani na salama kwao na amewatengezea kwa vitendo vyao ujira wa ukarimu utakaowaonyesha fadhila zake. Ewe nabii, hakika sisi tumekutuma kwa watu wote wapelekee ujumbe wa Uislamu, ushuhudie haki na wabashirie waumini kwamba watapata kheri na thawabu na uwaonye makafiri kuwa watapata mwisho mwovu. Na umetumwa uwe ni mwenye kuwaita viumbe vyote vimwende mwenyezi mungu kwa amri yake. Na uwe ni taa ya uongofu kuwaongoa kwa nuru yake waliopo katika kiza cha shaka. Na wabashirie waumini kwamba watapata kheri kubwa ya kuzidi katika dunia na akhera. Na wala usiwafuate makafiri na wanafiki, wala usijishughulishe na maudhi yao na mfanye Mwenyezi Mungu ndiye wakili wako wa kumtegemea kukulinda na madhara yao na shari zao. Na Mwenyezi Mungu anakutosha kabisa kuwa ndiye mtegemewa kukifia na kukukinaisha. Enyi mlioamini mkifunga ndoa na wanawake waumini kisha mkawataliki kabla hamjawaingilia basi haiwalazimu eda wao mkawa hisabu. basi wapeni kitu katika mali kwa kuwapoza na mwatoe majumbani kwenu bila kuwaletea madhara yoyote. Ewe nabii, hakika sisi tumekuhalalishia wake zako uliowapa mahari na tumekuhalalishia wajakazi uliowamiliki mkono wako wa kulia katika aliyokuneemesha Mwenyezi Mungu. Na tumekuhalalishia kuwaoa mabinti ami zako na mabinti wa shangazi zako na mabinti wa wajomba zako na mabinti wa dada yani ndugu wa kike wa mama yako waliohama nawe na tumekuhalalishia mwanamke muumini akijitolea nafsi yake bila ya mahari. Nawe ikawa unataka kumwoa na umempenda. Kujitolea huku ni kwako wewe tu na si kwa waumini wengine. Kwao haifai hivyo. Tunajua hukumu tulizowafaradhia waumini kwa wake zao na wajakazi wao na tuliokuruhusu wewe si wao ili siwe dhiki juu yako kwa tuliokuhukumia. Na mwenyezi mungu ni mwenye kusamehe madhambi ya waja wake mwenye kuwarehemu kwa ukunjufu. Unaweza kumwakhirisha mtakaye katika kugawa zamu na ukamjongeza mtakaye na kumtaka uliyemwakhirisha zamu yake hapana na wamaju yako. Hivyo kuachiliwa utakavyo wewe karibia zaidi kupelekea furaha yao na baada ya kuwahuzunikia na wao wote wawe radhi kwa uliowapa. Na Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo ndani ya nyoyo zenu ya kuudhika au kuridhika kwa ni sharia. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua yaliyomo vifuani, mpole, hafanyi papara kwa adhibu. Hawakuhalaliki wanawake wengine baada ya hawa wala kuwapatalaka kwa ajili ya kuwabadilisha kwa wengine watakao hata ukikupendeza kwa uzuri wao. Lakini Mwenyezi Mungu amekuhalalishia wajakazi uliowamiliki kwa mkono wako na Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu na anakihifadhi.